Bad Bunny, baby. Eh, eh, la vida es solo un momento y el dinero no compra el tiempo. Yo me acuerdo de tu talento, te estoy buscando y no te encuentro. Dime qué tengo que hacer, a dónde tengo tres días y dos noches en el 2016. Ey, yo quiero darte cola y dime qué tengo que hacer. Ey, ¿a dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016. Ey, yo quiero darte con y quisiera darle replay. Escuchando audios de Drake, el Link, el Babe, la gorra, Babe. Una noche en el Mario, otra en el OK, iba en el parking de BK. Ey, baby, extraño los polvos al frente al parque. Que me malda, que me arañe, que me marque. Se acabaron los condones en el minimarque. Me fui a capela, uy, que Dios nos guarde. De madrugada en tu cuarto rula y que no me pille tu pay. Me voy en lo que se va tu mind Baby, te era un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú ni sabes lo que hay Ay, ay, ay La hizo suave el Lamborghini Dime si quiero una ride eh, Dime que tengo que hacer ¿A tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, antes de que yo fuera un rey Ey, llama cuando él se vaya Si te ve conmigo por ley de desmaya Qué rico me lo mama, nunca me lo vaya Hoy tengo pariendizo, mañana en Aljibi me quedo por Maya Ey, te voy a dar con euforia, tú eres mi sandalia Y yo Yo estado con mil y tú sigues en el top ten. No me lo niegues, baby, que yo también. Eh, eh, yo me voy a dar un chopo por ti, espero que estés bien. Yo estado con mil y tú sigues en el top ten. No me lo niegues, yo sé que yo también. Ay, dime qué tengo que hacer. ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016